قال الله عز وجل في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا آمنوا اتقوا الله وقولوا وكونوا مع الصادقين وقال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لقد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون ثم أما بعد نكون ذاه الله تبارك وتعالى الصلوات صلوات على محمد صلى الله عليه وسلم na njegovu časnu porodicu, na njegove ashabe, sve njegove sljedbenike do sudnjeg dana. Poštovana moja braćo, nama je poznato da je Allah te barak ta'ala objavio Islam Muhammedu sallallahu alaihi wa sallam, upotpunio njegov šarijat i učinio ga da bude bez promjena do sudnjeg dana. Da bude vjera ljudima i džinnima koja će odgovarati svim vremenima, svim prostorima na zemljoj kugli, svim kategorijama ljudi i neće biti potrebe za bilo kakvom promenom onoga što je naređeno ili onoga što je zabranjeno. Zato uzvišeni Tebara Kretala u jednom od posljednjih objavljeni kuranske ajeta kaže ne se zbilla el jevme asmeltu lekum dinekum wa asmemtu alejkum ni'meti wa raditu lakum lekum ul islami dina. Danas sam vašu vjeru upotpunio eh, blagodat prema vam usavršio i zadovoljan sam da vam islam bude vjerom. Dakle, ova vjera je upotpunjena i usavršena. ona je ta s kojom je uzvišen i zadovoljan da je ljudi njemu kao takvu ispoljavaju. I ova potpunost Allahove Đelešanuhu vjere i savršenstvo koje je Allah uzvišen i u ovoj vjeri dao upućuje nas na činjenicu da čovjek mora upravo na takav način da se odnosi prema Allahov vjeri. Jer ono što je upotpunjeno i usavršeno, ono je dato čovjeku kao obaveza da se toga drži u životu na ovom svijetu. Zato nalazimo mnogobrojne naredbe Allaha te bareka ta'ala po ovom pitanju. Kao što su reči uzvišenog Azza wa Jal kada kaže na Ja eyuha alladina amanu dhulu fi silmi kjafah ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين O vjernici, uđite u islam u potpunosti. Potpuno uđite u islam. Wala tattabi'u khutuwati shaytan. I nemoj da slijedite šejtanove stope. Čime? Time što nećete u potpunosti ući u islam. Pa u onoj mjeri u kojoj čovjek ne slijedi Allahovu vjeru, u toj mjeri slijedi stope prokletog šeitana. Innahu lakum aduvu mubin. A on vam je otvoreni neprijatelj. Jasni. Onaj u koga nema nimalo sumnje. Neki od ljudi su ti nekada neprijatelji. Nekada ima priliku i da iskaže to neprijateljstvo. Nekada nema. Neki ako su nevjernici u takvom su stanju da ti ne znaju ni, ni da se ti taj prava kome trebaju biti neprijatelji. Ali ovaj šeitan, on je onaj stalni, onaj koji nikako sa uma ne skida to da ti je neprijatelj. I nikada ne prestaje da razmišlja o mogućnostima i načinima kako da te slomi i da te uništi kao svoga neprijatelja. Pa vidimo da Allah uzvišenim naređuje nam da uđemo u potpunosti u Allahu Đelešanuhu vjeru. U potpunosti. Također Allah uzvišeni ovu stvar spominje kada govori Tebarek Vatala u svojim plemenitim riječima na sezbila فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرج مما قضيت ويسلموا تسليما I tako mi gospodara tvoga, oni neće biti pravi vjednici sve dok tebe u međusobnim svojim sporovima ne uzmu za sudiju. A zatim da zbog tvoje presude u svojim prsima ne osjećaju nikakve tegobe. Vaju selimu teslima i dok se u potpunosti ne pokore ne predaju. Pa se traži, dakle, potpuna predanost i, pokor, i pokornost Allahu te barake ta'ala i njegovom šerijetu. I upravo, braćo, ovu ovakvu vjeru i ovakav način obhođenja prema Allahu i Đelešanuhu vjeri jeste ono što je Allah te barake ta'ala pohvalio kod svoga roba. A to kaže uzvišeni tabarak wa ta'ala وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا A ko je lepše, ko je bolje vjere od onoga koji je svoje lice predao Allahu Tebarek wa ta'ala a usto je dobročinitelj. Ta njegova predanost ga stalno tera naprijed da bude dobročinitelj. Dok drugi udjeluju na šeitanovom putu, on udjeluje na Allahom te barakve ta'ala putu. Dok drugi pomažu podmičujući jedan drugog radi dunjalučkih koristi, onaj koji je Allahu predan, vidiš ga kako udjeluje siroćadima i siromasima i potrebnima, Vidiš ga kako pomaže Allahov dije na svakom koraku. Dok drugi slušaju muziku i pjesmu, on sluša Allahov govor i uči Allahov govor. Dok slu, drugi pozivaju partijama raznoraznim šeitanskim i raznoraznim tagutima na ovome svijetu, vidiš njega kako poziva Allahu te bareća ta'ala. Vidiš kako stalno spominje svoga gospodara Azza wa Dok drugi vole kjafire, munafike i grešnike, on voli svoju braću koji su robovi Allahu tebarek wa ta'ala. Dok, dok drugi mrze sljedbenike Kur'ana i Sunneta, vidiš njega kako mrzi Allahove neprijatelje. Zato što su Allahovi neprijatelji i neprijatelji svih vjernika. Wa huwa muhsin. Pa je on u supredanost Allahu tebarek wa ta'ala dobročinitelj onaj koji stalno, koji stalno je u dobru, stalno čini dobročinstvo, stalno se natječe da u tome bude najbolji. Jer se drugi natječu da budu prvi u vlasti, da budu prvi u bogatstvu, da budu prvi u raznoraznim šeitanskim pjesmama, igrama i raznoraznim stvarima. Ovaj se natječe da bude u skupinu najbolji oni koji najviše dobročinstva čine. A zatim dolazi dodatak kao pojačanje. وَتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا I slijedi čistu Ibrahimovu vjeru Ibrahima pravovjernog. Dakle, on nije od onih koji sami izmišljaju i određuju šta je to lijepo i dobro, a šta nije. Kao što je to danas većina, koja kada nešto radi, Kažeš mu zbog čega to radiš kad to nema niti u Koranu niti u sunetu poslanika alaihi salatu wasalam. On kaže to je dobro djelo samo ga ti ne vidiš i ne razumiješ. Dao sebi čovjek pravo da on odabira što je to dobro što je, što je ružno. Njegovom nefcu dao pravo nad pravom Kur'ana i sunneta pa njegov nefs njemu određuje što je to lijepo djelo a što je to ružno djelo. Zato je ovdje nakon riječi Allaha te barek wa ta'ala وَهُوَ muhsin i ustup pokornost je dobročinitelj, došlo je pojašnjenje da on nije onaj koji izmišlja pa, pa za sve što radi kaže ovo je lijepo pa zato ga ja radim. Ne, ne. وَتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا I slijedi Ibrahimovu vjeru Ibrahima pravovjernog. On je sledbenik, kao što svaki vjernik je sledbenik, a ne onaj koji izmišlja. Zato nikada nećete naći Allahova iskrenog roba koji zna Allahovu knjigu i sunat poslanika alaihi sallatu wasalam, a da je sebi dao za pravo da on sam iz svoje glave određuje izmišlja šta je to lijepo i proglašava nešto lijepim, nešto ružnim. Kao što to danas proglasiše, da je Mevlud, Mevlud lijepa novotarija, pa ga zato slijede, jel, obavljaju, a neće da kažu istinu po tom pitanju, da je to novotarija koja nema nikakvog utemeljenja u Allahovoj vjeri. I da to što rade i što ne odustaju od toga, ni ništa drugo do financijska korist. I zato treba da se boje Allaha te barek ta'ala koji je spomenuo da će prodavati vjeru za nešto što malo vrijedi. Kao što je to spomenuo i Rasul sallallahu alaihi wa sallam u svome hadisu, da će doći to vrijeme tih fitni kada će čovjek prodavati svoj din za nešto što malo vrijedi, bez vrijednosti. I to je istina, braćo većina neće da se odretne tih stvari samo zbog toga što ima dunjalučku korist. I neće da se odretne toga zato što nema iskrenosti prema Allahu te barek ta'ala i nema bogobojaznosti koja bi ga odvratila od toga. A da je zamijenio u svome srcu pa da nastani bogobojaznost i da se okjeti šerijetskim znanjem i da bude iskren prema Allahu Đelešanuhu, ne bi pristao da udovoljava ljudima u nepokornosti Allahu te barek ta'ala, već bi se trudio da udovoli svom gospodaru Azza wa Jal, makar svi ljudi ustali protiv njega. Jer mi nismo na ovaj svijet došli da bismo ljudima udovolili. Da bismo zadovolili ove ili one kategorije ljudi. Mi nismo u ovoj vjeri ušli radi tog cilja. Nas je Allah svojom dobrotom u ovu vjeru doveo. I zato je zahvalnost Allahu te barek vatala ono što, što je stalna karakteristika vjernika. Ali Allah uzvišen i taj koji onog momenta kada on to bude htio, nakon što donesemo dokaz da mi nećemo da tražimo Allahu zadovoljstvo, bez gledamo da zadovoljimo druge, on je uzvješeni taj koji za tren oka može nas i vratiti na gore mjesto nego na kom smo bili prije upute. واتخذ الله إبراهيم خليلا a Allah Đelešanuhu je Ibrahima, alaihi salatu wasalam, uzeo za prisna prijatelja. Pa se hoće kazati, Onaj ko hoće da bude prijatelj Allahu Tebarek taala i Allah njegov prijatelj i njegov zaštitnik, nema drugog puta osim da bude predan Allahu Đelešanuhu, da bude dobročinite, da se natječe u dobrim djelima da slijedi u vjeru čistu, jer tim putem je Ibrahim vesselam došao do, do tog položaja, da bude bliski, pristni prijatelj Allaha tebareke, tebareke wa ta'ala. Sve ovo, braće moja, tera čovjeka da razmišlja zbog čega je tolika naredba da se tako u potpunosti uđe Allahu u vjeru, da se celokupna vjera nosi, da se ne smije podvajati vjera, da se ne smije vršiti izbor izboru Allahovoj vjeri. Ovo hoću, ovo neću. Ovo me se pokoram, ovo odbacujem. Zbog čega sve to? I Allah zna koliko mudrosti u ovome leži. Ali ovom prilikom želim spomenuti samo jednu. Da bi Allahu Đelešanuhu vjera bila, braćo, dominantna. Da bi bila iznad drugih da bi svi drugi bili ispod sljedbenika ove čiste vjere. Ova vjera mora da ide celokupna. I mora da se nosi celokupna. I spomenuta su tri elementa u jednom kuranskom ajetu koja moraju biti stalno prisutni kod sljedbenika ovoga dina ako žele da islam bude dominantan i da oni budu oni koji su preteča drugima. A ta tri elementa, braćo, jesu kao prvo Allahov kitab, Kur'an časni, kao drugo mizan pravda Islama i kao treće snaga, snaga koja će, jel kuva, koja će biti potreban da se oni koji zbog svojih svog lošeg odnosa prema Allahovoj vjeri, da se privole, da se privole da slijede Allahov se barak din. Sa ove tri stvari, braćo, želi se posti, žele se postići dvije stvari. Kao prvo, da bi se izvršilo ono što je Allah te barak naredio da se izvrši. I kao drugo, da bi se napustilo ono što je Allah te barak zabranio i naredio da se napusti. Ove dvije stvari, braćo, ne mogu se znati bez Allahove knjige. Kao što se djela ne mogu prepoznati osim putem izana Kur'ana časnog. I kao treće, ovo se ne može sprovesti osim u silu koja je neophodna da privodi one koji to neće. Zato je neophodno da se ova tri elementa nađu u umetu i da svaki vjernik živi sa ciljem i nadom i trudom da se ispune dakle ove stvari i nađu i nađu pri svakom pojedincu. Iz razloga vraćao što svaki insan neće da slijedi Allahovu knjigu. što ljudi neće da se prihvate istine i pravde. Iako znaju nekada gdje je pravda i gdje je istina, ali takav je čovjek da neće to da prihvati k sebi. I stalno gleda neki drugi put da nađe. I uvijek je pravda od njega drugačija od one koja ide ka njemu. Po njegovim očima. Zato je neophodno da se vrate stvari na pravdu i na mizan Kur'ana i sunnata Rasula sallallahu alaihi wa sallam. Kao što braćo, razne vrste ljudi i kalibri ljudi da bi se doterali u pokornost i poslušnost Allahu te barek ta'ala i njegovom šarijetu od onih lijenih, od onih nemarnih, od onih nepravednih od onih nebrižnih, od onih koji hoće da griješu po svaku cijenu. Da bi se doveli na pravi put, mora da postoji snaga koja će, koja će ih potjerati. Zato je Omer radijallahu ta'ala anhu u svoje vrijeme, dakle u vrijeme ashaba i tabiina radijallahu ta'ala anhum, stalno nosio štab u ruci. I taj štab je imao svoje svoje kako mjesto. Taj štab su osjetili, osjetila čak i mnoga leđa ashaba. Radi Allahu ta'ala anhum. I mnoga leđa tabiina. Onda kada su prekoračili granicu koju je postavio Allah te baraka ta'ala i Rasul sallallahu sallallahu alaihi wa sallam. Dokaz, braću, da Allahova vjera ne može da bude dominantna bez ove tri stvari, nalazimo u siri poslanika, alaihi sallatu wasalam. Prvi 13 godina dave poslaničke u Meki, kada nije bilo, kada nije bio džihad propisan, kada nije bila dozvoljena borba na Allahom se barakve tale putu, i kada muslimani nisu imali silu i snagu, stalno su dolazili ajeti o dokazima i dokazivanje i ubjeđivanje, opisivanje dženneta i džehennema i tako dalje i tako dalje. Međutim, broj oni koji se tome odazvao je bio za tolike godine relativno mali broj. Međutim, kada se uz Allahovu knjigu i mizan u periodu medinskom pojavila usto i snaga šerijetske države i šerijetske vlasti, Onda vidimo za deset godina dave u Medini da je Allah se barakve tada dao ogroman bereket. I da su narodi počeli čitava plemena prihvatati, prihvatati Allahu Đelešanuhu Allahu Đelešanuhu vjeru. Zato poštovana moja braćo Allah se barakve tada kada spominje ove tri stvari u suratu Al-Hadid kaže nesezbillah Lekad erselna rusulena bil bejjinati. Mi smo slali naše poslanike sa jasnim dokazima. Wa enzelna mehumul kitabe wal mizan. I po njima smo objavljivali kitab, knjigu i mizan. Dakle, pravdu ili ono po čemu se, po čemu se vaga. Lijekume nasu bil qist. Da bi ljudi pravedno postupali. Da bi ljudi pravedno postupali. وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس i mi smo spustili gvožđe u kome je velika snaga i korist za ljude. Pa je ovde, kako kažu svi mufesiri, gvožđe je oznaka snage snaga koja je neophodna da bi islam funkcionisao i da bi šerijat na zemlji opstao. Ako nemaš snagu da braniš istinu i da s njom one koji neće da se usklade sa istinom spriječiš u njihovim nastojanjima i njihovim skretanjima, onda ne može islam opstati i ne može šarijat vladati zemljinom kuglom. I upravo onda kada su muslimani odložili oružje, tada su postali oni slabići, oni nejaki, oni nad kojima se svaka skupina kjafira na zemljenoj kugli usresredila i usmerila svoju mržnju i svoje mačeve i svoja koplja i svoje puške i sve ostalo. Zato danas vidimo razno razne skupine nevjerničkih tabora, kako svaki od njih ima nešto nerešeno sa muslimanima, pa odlaze, odlaze u muslimanske zemlje da bi, da bi to dakle, riješile, odnosno da bi porobljavali muslimane, ubijali i rasterivali. Stoga, poštovana moja braćo, je neophodno da islam nosi ova tri elementa u svakom vremenu. I neophodno je da se ovo pitanje širi i da se poznaje dobro i da se ljudi sa ovim stvarima upoznaju kako bi svi poradili na tome da znamo zbog čega smo danas na ovom stepenu na kome smo i zbog čega su drugi na tim položajima na kojima su. Ako ne bude pri nama bilo onoga od šartova što nam je postavio naš gospodar Tebarek Vata'ala, zasigurno prazna je priča govoriti bit će bolje, bit će bolje, bit će bolje, dok se ne bude poradilo na izvršavanju onoga što nam je naređeno i dok se ne bude poradilo na tome da se ljudi okane onoga što je zavranio Allah Tebareke Vata'ala. Sa se molim Allaha te barek da tala da nas učvrsti na istini, da nas pomogne da mi budemo preteče drugima u svakom hajru i da nas sačuva svakoga šera. Amin. Rahim. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد Svakako, braćo, da smo mi svjesni činjenice da danas i pored zvaničnih cifri koliko muslimana ima u svijetu, mi smo svjesni činjenice da većina svijeta nije odana Allah te baraka ta'ala i da većina svijeta ne želi da se pokori Allahu azza wa na način kako on to subhanahu wa ta'ala hoće i traži od nas. Jer svako može zaključiti, ne mora imati puno ni znanja ni škole, da, da je istina da su milijardu i 200 ili 400 i 500 miliona ljudi da su pokorni Allahu te barekatale i predani Allahu te barekatale kako je kako bi bilo moguće da su oni tako danas slabi u tolikom broju a tako slabi i nejaki da nisu u stanju jako često da sačuvaju ni svoju čast, ni svoju porodicu, a kamoli svoj imetak ili svoj dom ili da imaju svoju, svoju državu koju su u stanju da brane. Međutim, stanje je sasvim drugačije. A to je da su ljudi danas izabrali I dali sebi za pravo da od ove vjere uzmu ono što im je najlakše, ono što ne traži žrtvu, da slijede neki islam koji se dopada svakoj vrsti nevjernika, da koji se sviđa svakim, svakoj skupini munatika, svim tagutima, da i zbog toga niko ne proziva, ne proganja, ne zatvara, ne ubija i tako dalje tako dalje. I ostalo je kod njih samo vjerovanje lažno koje im donosi prokleti šeitan, da su oni muslimani i da nema nikakvih problema što se ahireta tiče, da njihov džennet nije upitan i tako dalje tako dalje. Tako da za ovim stvarima o kojima mi govorimo, oni apsolutno i ne razmišljaju. Niti te teme iko od njih spominje, kao da ne postoje Allah u ovoj vjeri. A mi imamo jasne dokaze za onoga ako hoće da pogleda oko sebe, da bez ove, ovi stvari Allahova vjera ne može da funkcioniše i ne može da bude dominantna i njeni sljedbenici, dok ovo ne budu imali k sebi, zasigurno neće isplivati na površinu i neće biti gornji. Pogledajte, braćo, u ovih zadnjih 20 godina. Koliko je samo došlo da i ja na našim prostorima. Ljudi koji su završili islamske fakultete po arapskom svijetu, taj broj već je u stotinama. Međutim, uz to znanje s kojim su došli, kao prvo nema snage, kao drugo, jako je malo i pravde. Zato nema rezultata. Pogotovo nema onih koji su bili očekivani. Jer nekada jedan daja kuti kama imao veće rezultate nego danas što ima možda 50 daija za jedno. Ali on sam bio u tom vremenu. I sam je pozivao i trudio se i vidio ono što drugi nisu vidjeli. Pa mu je Allah dao bereket. Međutim, kada je ova cifra, ovaj broj došao, ali je došao sa ovim manjkavostima, vidimo da opet rezultata nema. Kao što imamo, braćo, takođe ljude koji sam po sebi želi da bude pravedan i trudi se da bude pravedan. I imamo takvih i među muslimanima, imamo i među nevjernicima. Međutim, iz razloga što nemaju pri sebi i kuranskog znanja i što nemaju pri sebi silu s kojom će obezbijediti da to bude sprovedeno, opet nema rezultata i nema pomaka naprijed. Kao također što moram spomenuti i treća skupina. Od onih koji su, inša Allahu ta'ala, najbolji u ovome umetu. A to su skupine muđahida koji se bore na Allahom putu širom svijeta. Koji imaju određenu dozu snage. Ali bez sumnje fali jako često islamskog znanja, pogotovo šerijatske politike, i fali jako često uz tu snagu pravde šerijatske, rezultati na tom polju nisu oni koje očekujemo. Ovo nas upućuje na činjenicu da se ove stvari moraju, braćo, ujediniti i ići zajedno. I samo kao takve mogu dati rezultate i na polju dave, i na polju džihada, i na svakom drugom polju. I zbog toga shvatamo sada riječi Allaha te barek ta'ala zašto je takva stroga naredba da se u potpunosti prihvatimo Allahove vjere. Da se u potpunosti prihvatimo Allahove vjere. Da ne srljamo i da ne odbijamo Allahov šerijat nakon što je do nas došao. I da ne odbijamo dokaze nakon što su do nas došli. I da ne tražimo razloga zbog čega nećemo tome da se pokorimo, zbog čega nećemo ovo da izvršimo ili zbog čega nećemo ovo da napustimo. Zato je obaveza na svima da se bojimo Allaha te baraka ta'ala i da znamo da odlaganje uspostave šarijata na zemlji ili u odlaganju uspostave Allahova šerijata na zemlji leži svaka naša nepokornost i naše griješenje prema Allahu te barek vatale. I neizvršavanje onoga sa čime smo zaduženi. Mi smo sa našim postupcima koji su izvan šerijata, oni koji pomažemo stranu neprijateljsku da ona vlada i da ona ima moć nad umetom Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Jer je svaka, svaki takav postupak upravo ono slijedjenje prokljetog šeitana lanetullahi alaih. Zato, braćo, muslimani nikada nisu gubili rat zbog toga što su bili malobrojni. Zbog toga što su nevjernici bili snažni. Muslimani su samo gubili rat onda kada nisu ispunili šartove koje im je postavio Allah te barek vatala. Zato na nama nije da se bavimo neprijateljima kako se oni opremaju. Već je na nama da se mi bavimo sobom. Da li smo mi ispunili ono sa čime nas je naš gospodar te barak tala zadužio? I to je ono sa čime svaki vjernik mora da se sretne i moraš da pogledaš u istinu, makar ti ona danas bila prevelika i preteška, zato što većina svijeta ove stvari neće ti progovoriti i neće ti kazati, neće te uputiti, jer tim putem moraš se sretnuti sa Allahom i neprijateljima i tvojim neprijateljima. Moraš nići na iskušenje. Ako je takav put bio oni koji su najbolje sa Allahom stvorenja, pa mi ćemo taj put da slijedimo. Mi smo se i odredili da idemo tim putem. Mi želimo da budemo najbolje društvo, u društvo Allaha i poslanika i vjerovjesnika, u društvo šehida i salihina. Mi da hoćemo druga društva, pa lako je prepustiti se ovoj stihi mnoštva ovih džahile i neznalica, miješati se sa njima, udružiti se sa njima i preko njih biti jedan od njih. Ali mi molimo Allaha uzvišenog da nas podrži na stazi s kojom ćemo doći do dženneta. A oni mole Allaha te barek vatala da ih podrži na stazi koja sve u drugom vode osim dženetu Allaha te barek vatala. Zato neka njima vlasti na ovom dunjaluku, a neka nama inša Allahu tala pripadne dženet. Jer vjernik dobro zna radi čega živi i radi čega se žrtvuje. Zato obraćao ne bi smeo niko od nas da zbog malobrojnosti ovih skupina, da zbog malog male snage među njima danas na ovim prostorima da razmišlja o promjeni menheđa jer promjena menheđa znači promjenu istine a istina je jedna ona je određena Kur'anom i Sunnetom i nema drugog puta i nema drugih pokazatelja i nema drugih mogućnosti da čovjek da čovjek dođe do zadovoljstva svog gospodara Tebara Kratala. Zato molim Allah uzvišenog da nas pomogne na istini. Da nas na, na njoj učvrsti. Da nas pomogne da budemo od onih koji će se natjecati u svakome hajru. Od onih koji će biti najdalji od šara i boriti se da šara bude što manje. Molim Allah te barek ta'ala da nas poživi dok je život na ovome svijetu bolji za nas, a da nas usmrti odmah kada je smrt bolja za nas. Molim ga uzvišenog da pomogne islam muslimane širom svijeta, da pomogne džihadi i muđahide širom svijeta. Molim ga azza wa džel da poda snagu muđahidima koja im je neophodna, da ih obskrbi obskrbom koja će im biti dovoljna. Molim ga uzvišenog da njihove safove ujedini, da ih učvrsti, da njihova srca zbliži i da svi stanu pod jednom komandom u ime Allaha te barek ta'ala, a protiv svih nevjernika i munafika. Molim Allaha dželle šanehu da srca muslimana veže za braću muđahide i za one koji podnose teške momente u svome životu radi Allaha te barek vetala i njegove vjere. Molim Allaha dželle šanuhu da nas očisti od naših grijeha, da pređe preko ružnih postupaka naših, da nam pokrije naše mahane i nedostatke i da otvori naša prsa prema svim muslimanima širom svijeta i da nam poda snage da se borimo za našu vjeru i da je širimo i da je prenosimo drugima, pa makar se mnogima to ne sviđalo, ali da maknemo sa sebe odgovornost pred Allah te barek wa ta'ala. Amin, ja rahman rahmin, wa la zikru Allah akbar, salam. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله